mwebwe mwese mwahisemo radiyo y'isanganiro Eric Uwimana ari mu buhinga bw'ibyuma amakuru ndabashikiriza kuri uno mutagana yagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amaradiyo bagiye kuzoja aravuza indirimbo zibanje kwemezwa n'ishyirahamwe ry'abaririmbyi bo mu burundi ingingo izotangurana n'ukwezi kwa gatatu k'umwaka uza urwego sense rucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora rugasigura ko ari mu ntumbero yo kubahiriza itegeko rikingira abanyamwuga abegwa bose n'amatata ari mu Burundi bazokwitaba ibiganiro ngo bakwiye gushira imbere inyungu z'igihugu mu kurondera amahoro ibyo bivugwa na Gabriel Rufyira rongo ishirahamwe Oricom ryishinze kurwanya abagigiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta muri onerope naho bakabona ko imbere ya byose hobanza gukugwa mu nzira ikibazo cy'abazotumirwa kuko muri bo hari abakurikiranwa n'ubutungane naho ihinguriro ry'ibinyobwa burarudi ryadugije amafaranga ijana ku biciro by'ifanta zose kuva kuri uno wa mbere burarudi gasigura ko ibyo byabaye kubera basanzwe ndasubiye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri makuru mu kirundi tugira duhere muri politike abazo kwitaba ibiganiro byimirije ngo bakwiye kureka kwikwegera ko kuko ngo nta ukunda igihugu kurusha uwundi ibyo ntibishikirizwa n'uburongo w'ishyirahamwe oricom gabriel rufyiri ahanura abegwa bose n'amatati ari mu burundi gushyira inyungu z'igihugu imbere mu kurondera mahoro uyu arongoye uriko makavuga ko ibiganiro byohagarara cyane ku ngingo zari zashyizwe ko mu biganiro biheruka ku ruhande rumwe twoshima ko ibiganiro bigire bisubire bitangure mugabo ku rundi ruhande tukabona yuko hari abantu bamwe bamwe bose bariko barakina ku bintu by'umwanya kugira ngo babe bararondera guheza umwanya mugabo hagati aho hari ibintu byinshi cyane biri birononekara mu gihugu urabye ubukene urabye abantu bicwa urabye ibibazo bya minsi yose byo kubaho kw'abantu n'igihugu ibyo bibazo umengo byaramaze kwibagirwa abantu baguma bivugira ibintu gusa usanga ari inyungu z'abantu mugabo inyungu z'igihugu abantu bose barazishyize hirya rero ku biganiro bitanguye twebwe tuvuga tuti mu kwezi kumwe nayo iby'amezi atandatu twe tubona ko umwanya ari muremure cyane eh, tuvuga yuko byonyaruka eh, ku rundi ruhande nago ni uko boraba ibyihuta gusumba ibindi bikajya imbere hanyuma ku rundi ruhande ni uko abantu bose bakorosha imitima baraba igihugu eh, baba abari ku butegetsi bamenye yuko burya iyo utari kuregeranya uri kurasanzaza ntibihende ntibihende iyo utari kuregeranya uri kurasanzaza abo muri opozisiyo nabure ni uko nyine nabone ntibihende iyo umuntu atari kwariganya ariko arasanzaza tubaha impanuro y'uko umwe wese yakwishyira mu kibanza cy'uwundi bakumva y'uko atamuntu n'umwe azogira amahoro atayafise ibyo nibyo nibaza Eh, nayo ibyo guhaya inguvu ibyo guhaya ubugabo ibyo kwerekana kuko umengo hari umwe akunda igihugu cyane gusumbya uwundi ibyo n'amajambo nayabo abazi kuraba bakayitegereza barabona neza yuko bose bariko barondera inda atabintu by'igihugu cyane ubona abantu bariko baritaho abiyumvira igihugu nabiyumvira kuvugana n'abandi nayo umuntu wese avuga ati ni jewe atari jewe byose bishaka bimeneke ibyo twe tubona yuko ari ibyo gushinja gusa Gabriel Rufyiri yarongoye ishirahamwe Oricom na ishirahamwe Onelope rishigikiye ko haba ibiganiro hagati y'abarundi bivugwa bikavugwa n’urongo iryo shirahamwe nyuma yaho umuhuza mu matati y'abarundi amenyeshereje ko agiye kuza mu Burundi kubonana n'abategetsi batandukanye hamwe n'abandi boja muri ivyo biganiro ariko Gilbert Bacon avuga ko hategerezwa kubanza gukura mu nzira ibibazo ikibazo cy'abazotumirwa kuko hari abakurikiranwa n'ubutungane birakenewe yuko ibiganiro bikogwa kandi bigahera n'ingoga mugabo amakenga dufise muri ibyo biganiro ni iyo bari ko baravuga bati ibiganiro bihuza bose aza akabonana na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu bakumvikana ingene aboja muri ibyo biganiro bifashe ni ukuvuga kumvikana abakwiye kujya mu biganiro by'ukuri ko bajya ari abo guheba burundu canke ari uko bavugana ibyerekeye kubagirira ikigongo cy'agateganyo cyo bitara minisitiri provisoire canke bakavuga bati abo bantu ntibazopfa bagiye mu biganiro ibiganiro n'ibibandanye n'abatatu bagirizwa mugabo bikaba ibintu bitaguma mu gifuri kandi umuhuza akabivugana neza na leta y'u Burundi akongera akabivugana neza n'abajya bafasha Burundi mu biganiro kugira ngo tureke kuguma tujuragirika kuko mbere n'ayo mezi bavuga mu kwezi kwa gatandatu umuhuza yiyumvira nibaza yuko mu gihe byotunganuka atana amezi abiri byomara impanuro mwotanga ku bazobyitaba ibyo biganiro niyahe bagire ibiganiro bitari mu inzitizi ibiganiro bituma abarundi basubiza hamwe ibiganiro bituma abantu batabandanya kwicana ibiganiro bituma n'umuntu atazuba yatsinze amatora ashobora nawe kujya mu batwara akabandanya abaho akaronka akazi Gilbert Becon Jangwa yari kavugana ku telefone na Joseph Sabiyabandi indongozi ngo ntikwiye gufata ingingo ko ariko kose watowe ngo abwirizwa gufata ingingo zibereye no mu gihe kibereye ngo kuko ayifatira bamutoye ibyo ntibyashikirijwe n'urongo yishira hamwe rihurikiyemo abakenyezi b'abashinga amateka mu Burundi afe pabo mu mfunyapfunyo y'igifaransa kuri uno wa mbere bariko barahabwa inyigisho zijyanye n'uburongozi bwiza buhindura ibintu umushingamateka ngo derive ni n'ahazwe arongera akamenyesha ko uwatowe abwirizwa kwifata nk'indongozi imbere y'abamutoye iki cigwa kijanye n'uburongozi bwiza ni cigwa cerekana ingene uwatowe abwirizwa kwifata nk'indongozi imbere y'abamutoye si imbere y'abamutoye gusa mbere no mu gihugu maze agashobora gufata ingingo zibereye nk'indongozi nyene ibushitse mu bisanzwe iyo uri indongozi nupfa gufata ingingo gihuruduka iki cigwa rero kijanye n'uburongozi bwiza uburongozi buhindura ibintu nico kwigisha abatowe abashinga amateka n'abakenguza amateka ingene bakwiye gufata ingingo mbere mbega bafata ingingo ryari bayifata gute makuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itanu ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi ryadugije kuva kuri uno wa mbere ibiciro by'amafanta na koka icupa ry'ifanta ryavuye ku mafaranga amajana atandatu rija ku mafaranga amajana indwi Brarudi mu itangazo yasohoye imenyesha ko igiciro cy'izo fanta cyaduze kubera n'ibyo babikoresha byaduze ku masoko burarudi iramenyesha kandi ko hari haheze imyaka itatu n'igice ibiciro by'ibyo binyobwa bidahindutse muri tangazo kandi baravuga ko ibindi binyobwa ibiciro byagumye ari bya bindi ngo hari n'irindi cupa rya coca cola ry'amasantiritiro mirongo ibiri rigiye gukorwa rikazogurwa amafaranga amajana kugeza ubu amaradiyo azovuza indirimbo ibanje kwemezwa n'ishyirahamwe ry'abaririmbyi bo mu burundi amicale de musician du burundi mu gifaransa ibyo bikazotangura itariki ya mbere ntwara ntumwaka uza icegera cy'umukuru w'urwo rwego rwo gucungera w'urwego rwo gucungera ibimenyeshamakuru cnc akaba n'umuvugizi warwo avuga ko urwo rwego rwisunze itegeko rikingira abanyamyuga loi portant protection du droit du droit d'auteur Morodi rurimi Gifaransa, gabriel bihomogani aremeza ko hamwe ry'abaririmbyi rifise ubwo bubasha naho arishira hamwe gigenga. gabriel bihomogani yari kuri micro ya desire ku itariki imwe y'uko icumi na kabiri uyu mwaka urwego senise rwarasohoye ikete rwari rwandika iryo kete urongoye ishyirahamwe bita amikare de musicien muti intumbero niyihe izindi ndirimbo zishobora kwemerwa mu minsi iri imbere ntizisunga amategeko muti none kubera iki twabwiye amikare de musicien tutabwiye abandi hariho ibyirizwa nimero imwe agakwego ubusa mirongo irindwi na rimwe ryo kuwa mirongo itatu kigarama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu rikingira umunyamahanga mwuga n'umwuga wiwe eh, tubwire neza mutwereke ubwo bubasha muheza rikabaha guhugira muce muvuga muti indirimbo muze muzivuze zemewe na amikara izo ngingo zivuga gute bwirizwa ryoryo murabona rihari rirahari kandi hamwe uwo risesangura neza turashobora kubitoramo igikuru ngomba kubabwira ni iki murazi yuko mu kirundi bavuga bati nyamwigenda ko ntari mirimo impesha no kuvuga nimba harabayeho amikare de musiciens bagiye hamwe kugira ngo barabe ingene iri tegeko ryoja mu ngiro bashobora kuza barakingira umwuga wabo none ubwo su kugabanya ubwigenge bw’ibimenyesha bw'ibimenyeshamakuru murakunda kubigaruka ko kenshi iyo hageze ku bwigenge mugomba kuvuga ubwigenge nk'uko umwe mugomba kwibagira amategeko ubwigenge no kuvuga kurangura ico cose wowe ushobora gukora wisunze amategeko iri shirahamwe none ry'abaririmbyi bo mu Burundi twovuga ububasha bwo gutsoheza bemeze indirimbo babukura hehe ubwo bubasha babuhabwa n'iri bwirizwa nababwiye ryo mu bihumbi bibiri na gatanu kuko ni uburenganzira bwabo bwo kugira ngo bagire inguvu ziri hamwe nk'ubu amaradiyo avuze indirimbo ugasanga ivuze indirimbo nyinshi zo hanze izo zose none iryo shirahamwe ry'abaririmbyi niryo rizoheza rikazemeza ubwo rirabishoboye burya ibintu byose iyo byakozwe hisunze amategeko nta ngorane zikunda kubamo indirimbo zo hanze zisohoka zishobora kuririmba ku maradiyo ni za ndirimbo nabo nyene mu gihugu urwo rurimbo rwavuyemo hariho inzego zijiriwe kuraba yuko urwo rurimbo rutegerezwa gusohoka si ukuvuga yuko bidakenewe ko bazorinda kuzemeza mu gihe bo nyene mu buhinga bwo kuraba indirimbo batubwiye bati uru ruririmbo turavye umwuga wo kuririmba bati turabona rudakwije ibyankenerwa muri icyo gihe twebwe nka cnc tuca tuvuga tuti ururirimbo ntikwemeye ko ruvuga mu burundi Gabriel Bihumugani ni cegera c'urongoye sense akaba n'umuvugizi w'ugo gwego akaba ari kuri micro ya Landezire Bukeye neza amakuru twabateguriye arabandanya hari umutamazwi ku izina rya Gerard Nkunda Banyanka amazindwi mu gashoka commune ya Mugwi intara ya Cibitoke akazira ko yabujije abagomba kubaka ibiro by'umukuru w'umutumba manege muri zone ngoma uyo mutama kavuga ko ariko ararenganywa mutwiwe aho komine yihagira itongo giwe atana amasezerano bagireraniye umuryango we ugasaba ko bomurekura nayo ku bwa musitanteri wa komine mugwi ngo mutama afunzwe kuko yagararije ubutegetsi dosiye yiwe rero ubu ngo iri mu butungana aho umuco ibitoki nyine amazu mirongo ibiri n'amasomero abiri nibyo byaguruwe n'imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi ku mutumba nyamitanga muri komine buganda muri iyo mvura imirima myinshi ikaba yarononekaye abanyagihugu bakaba bari mu ngorane kuko badafise aho bakika umusaya Musitanteri wa komine mu Buganda amenyesha ko intonde zatanguye gukogwa kugira nabo batangure kudodora barondere ko umusore azwi ku izina rya Niyongabo Claude ari mu minwe y'igipolisi c'imatana kuva ku muhingamo kuri uyu w'Imana igipolisi c'imatana kikaba camufatanye ku isoko y'inka y'imatana camufatiye ku isoko y'inka y'imatana aho yari inka zine harimo zitatu za shebuje ahora aragira n'inkuru ya jean Pierre Misago nk'uko Edouard bizimana nyene n’inka zitatu muri zo zine zari zasho bivuga amatelefone y'ababanyi bamubaza ko yagurishirije inka ziwe icyarimwe niyo yitavye amasaha aza kuba saa munani z'umuhinga mukuru y'uwimana ku isoko y'inka y'imatana Edouard yasanze niyo ngabo claude yari amaze indwi amusabye akazi k'ubwungere ariko arazigurisha amafaranga arenga umuriyoni w'amarundi akaba ngo yari amaze kuyakira kuri zibiri yari amaze kudandaza igipolisi cy'imatana cyaranyarutse kuhashika kiraheza kirafata uwo musore yari arembye n'inkoni z'abari batwawe n'agashavu inka zasubijwe bene zo nabo bazoheze bamwishyura umukozi bukeye nk'uko amakuru ava mu gipolisi matana bivuga jean Pierre misago ibururi radiyo isanganiro harakoze misago ubu naho tuvuge ibijyanye n'amagara y'abantu abanyagihugu barenga ibihumbi amajana abiri bo mu ntara ya bubanza bagizwe n'abakenyezi bibungenze hamwe n'abana nibo bagiye kuronswa imiti y'inzoka hamwe n'ibyunyunyu abana bagakingirwa indwara y'agasama iryo sekeza rizotangura kuri uwa kabiri gushika ku munsi wa kane w'indwiza Winondwi ndwi nako ibyo bikorwa bikaba bitegekanijwe mu makomine yose agize intara ya bubanza n'inkuru ya space caritas kabanyana bose hamwe abakenyezi bibungenze n'abana bazoronswa imiti y'inzoka n'ibyunyunyu bangana ibihumbi amajana abiri na cumi na bibiri n'amajana umunani na mirongo icyenda na batandatu ntara ya bubanza yose iryo sekeza rikazotangura kuri uyu wa kabiri rikabandanya ku wa gatatu no ku wa kane mu makomene yose agize ino ntara ya bubanza hakaba hategekanijwe gutanga icunyunyu vitamine a ku bana bose kuva ku mezi atandatu gushyika ku mezi mirongo itanu n'icyenda tubamenyeshe ko ibyo bikorwa kandi bizoba biri ko bibera mu ntara zose zikazo kugururwa itetse kuri uyu wa kabiri mu ntara ya ngozi ndetse karitasi kabanyani bubanza kadiyo isanganiro urakoze Space tukiri muri icyo gisata nyine kuva mu mpera z'ukwezi kw'icyenda kwaheza abagwayi ba malariya bariyongera cyane mu ntara ya karusi ku rugero rutamenyerewe ivyo biremezwa na muganga arongoye iyo y'ubuvuzi ya Karusi hashikiriza ko bariko bararungika abaganga bakorera mu bitaro biri muri iyo ntara gufasha mu mavuriro mato mato kubera kwa mwamwe amaze kurengerwa n'ubwinshi bw'abagwayi n'inkuru ya Blaise Pascal Kararumiye muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Karusi yemeza ko indwara ya malaria yabonetse mu banyagihugu b'Ikarusi ku rugero runini ya cyane rutarumenyerewe muri aya mezi hafatata heze kuva kuva mu kwezi akamenyesha ko amavuriro mato mato amwamwe yare barengewe n'ibitigiri by'abarwayi ba malariya bakira ku munsi ku munsi asigura ko ibyo biharuro byaduze cyane ngo kuva aho imvura igwiriye ngo kubera ko niho habonetse aho imibu ishobora kugwirira ku bwinshi nk'uko bimenyeshwa na muganga nzisabira leondas abavuzi mirongo ibiri bakuwe mu bitaro bikuru by'i karusi hamwe no mu bitaro by'i buhiga banungitse gukorera iby'ifatakibanza mu mavuriro asa n'ayarengewe yo mu burere bw'ubuvuzi bwa nyabikere na buhiga bugize intara y'ubuvuzi ya karusi nzisabira leonidas Paruwasi yongera amenyesha ko bariko bakoresha amanama y'imboneza ngo kuva kuri uyu wa mbere ngo mu ntumbero yo gukinga iyo ngwara ya malariya no gusaba ko hoshikanwa kwa muganga byihuta uwo wese yafashwe n'iyo ngwara canke aboneka ko afite ibimenyetso byayo ikarusi kararume Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro urakoze kararumiye mu by'ubutunzi naho ikigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi obera kiremeza ko gikorana n'inzego z'igipolisi n'urwego rurwanya igiturire mu kurwanya urudandazwa rw'amagendo ibyo byashyikirijwe kuri uwa mbere na komiseri mukuru arongoye icyo kigo mu gihe obera yari yatunganije umunsi wo kwerekana ibyo bakora journée portes ouvertes mu gifaransa leonard sentore atwara ikigo ikigo bere kiriko kirakorana eh, n'izindi nzego z'igihugu kugira ngo dushobore gutuza urunana rwa magendo twebwe dusanzwe dufise abakozi bajejwe icyo gikorwa cyo kurwanya urunana rwa magendo basanzwe bakorera aho muvuze mu gatumba mugabo basanzwe banakorera no mu bindi bice eh, by'igihugu nk'uko mubizi abantu bagira urunana rwa magendo baza barungurutse mu gatumba gusa rero babonye twakoreye cyane barungurutse bakaca ahandi mugabo agasanga hose twariteguye kugira ngo abo bantu eh, tubagwanye turakorana rero n'inzego zijejwe umutekano inzego zijejwe kurwanya igiturire eka mbere novuga nabi n'abenegihugu bose kuko eh, turabivuga kenshi igiturire za fraude igihe byobandanya bituma umwimbo ugabanuka umwimbo ugabanutse naho ni ukuvuga n'iya migambi ya leta yoca ireka kuja mu ngiro dusaba rero abarundi bose yuko aho babonye abantu bariko bagira fraude ko batubwira Ibi bikozwe mu gihe kuri uyu wa kabiri genekerezo rya gatandatu kigarama ariho hazohimbazwa umunsi wahariwe umutanga kori turangiriza n'amakuru yacu mu bijanye n'inkino ihiganwa rya sekafa ry'uno mwaka rihuza imigwi inserukira bihugu mu karere ka Afrika buseruko risa n'iritazoba kumvo zitaramenyekana ibyo bikavugwa n'umunyamabanga nshingwa bikorwa wishira hamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Jeremy Manirakiza asigura ko ikiringo iryo higanwa ryari kubera ko cyarenze ari naco gituma imyimenyerezo y'umugwi nserukira gihugu w'Uburundi wabakuze yabaye irahagaritswe kugira rero ngo higanwa ku rwego rw'igihugu mu cicaro ca mbere ribandanye Jeremy Manirakiza kuri micro Evariste Nzikobanya mu isanzu kugira ngo umugwi gutangura imyiteguro yo kuja gukina muri sekafa nuko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri sekafa ryari ryavuze yuko ryimirije gutunganya inkino zihuza imigwi gihugu y'ibihugu bigize sekafa nkuko vyama bigenda mu kwezi kw'icumi na rimwe bari banavuze yuko n'izo nkino zishobora gutangura itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kw'icumi na rimwe ariko murabona ntizabaye zikiba twe twari twatanguye imyiteguro nkuko n'ahandi henshi muri sekafa hamwe hamwe bari baratanguye twarindiriye turababaza ingene bizogenda mugabo mu nyuma tubona tukabona yuko biriko biragorana nico gituma twaciye tuba turahagarika kugira ngo dusubire muri shampiyona hari icizere nuko umwaka uzohera iryo higanwa ryaba turavye ubu honyene tugeze mu kuri 12 nta cizere mbona kuko ubu honyene murabona nk'umugwi wa Uganda uzoja mu mahiganwa ya kane usanzwe uri muri sekafa kandi noneho mu kwezi kwa mbere hazoga inkino za kane burya kugira ngo hatunganywe inkino z'akarere hariho ko haraba inkino za kane sinibaza ko vyokoroha hari amakuru yavuzwe yuko habutse igihugu cakira iryo higanwa mu ngo baravuga Kenya mu nyuma baravuga Sudani nuko byagenze harabuze igihugu koko baratanzwe bavuga ko igihugu ca Kenya gishobora kwakira izo nkino ariko ingorane zishobora kuba zarashitse mu gihugu ca Kenya nuko cacemeretse kavuga ko zitunganya izo nkino ariko ata na bukeye Kenya ishiramo no kuvuga yuko ibihugu bijya muri ayo mahiganwa ari vyo vyategerezwa kwihira ibintu vyose ivyo murazi yuko muri sekafata ariko vyahora bigenda hama rero baraheza barabona igihugu ca Sudani igihugu ca Sudani naco caguma kibabwira ko bariko bararondera uburyo bariko baritegura bariko baritegura hanyuma rero tubonye umwanya uriko uragenda nicyo gituma twaciye dusa n'ababaye barabangira muri bya sekafa eh, muri ko muraba nyine biriko biragenda ubu mbere harimo akariro muri sekafa ntabwo bakwihiganwa rya sekafa arizo hava rifudika burundu oya ntishobora gufudika kuko urabona sekafa niyo yari ya mbere muri kafu muri kafu uravye amashirahamwe ahuza ibihugu bavuga bati amaregion sekafa niyo yari ya mbere mu gutunganya amahiganiro yatunganya inkino z'imigwi yaba ya mbere inkino z'imigwi yatahukanye ibikombe inkino z'imigwi nserukiragihugu rimwe na rimwe n'abana bakiri bato bato ubuho murabona baratunganije inkino z'urwego rw'abigeme sinibaza nimba harabaye ingorane uno mwaka ntawuca avuga yuko sekafa amahiganwa ashobora kuvaho kuko nibaza ko abatunganya sekafa ari cigwa kugira ngo bazoce batangura kuvyirukamo hakiri kare ntibaresubiye kwama barindira mu mpera z'umwaka eh, mu myaka iheze Burundi bwarakiriye inkino za sekafa z'imigwi serukira y'ibihugu y'abakiri bato mbega ubunye Burundi burashobora gutunganya iryo higanwa ku rwego hejuru cyo tukwita senior ndibaza yuko abarongoye inkino haba urwego rw'igihugu babishizemo inguvu turashobora gutunganya ingino za sekaf kanino noneho murabona ubuhoho mu Burundi turafise ibibuga tugeranije n'igihe ca mu myaka ibihumbi bibiri n'indwi igihe twatunganya inkino z'abakiri bato murabona tuba dufise stade Prince Louis gusa mugabo ubu urabona hariho n'ibindi bibuga bishobora kwakira izo nkino zumvikana rero hamwe ibintu biteguwe ko n'u Burundi ntankeka kwejo canke mu mwaka uza canke mu mwaka mu myaka ikurikira bushobora gutunganya za sekafu Jeremy Manirakiza n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi akaba yari ko yishura ibibazo bya mugenzanje Variste nziko banyankane na hano duce dusozerera amakuru yacu yo kuri uno mutaga nkabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye nshimira na iri imana yafashije mu buhinga bw'ivyuma